91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Ara mateix són les 9 d'aquest 25 de juny del 2015, eh, en directe des dels estudis de, de Trama al casal independentista i popular Can Capablanca. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Mm -hmm. dia de calor intensa aquest 25 de juny, a punt d'arribar al mes de juliol, amb l'estiu ja començat, eh, setmana setmana que, en la qual sí que fem programa, a diferència de l'anterior, que no vam fer per, per diverses mogudes. Com sempre, presentarem a la gent de la taula, que tinc a la meva banda aquí el mestre Tecles, el Riqui, el que no hi pot faltar, el que ens ho arregla tot. Què dius, guapo? Bé, bé, moltes ganes de tornar, una mica espantat amb el programari nou, que estem de reformes, ja fa setmanes que ho diem això, sí. però bueno, poc a poc, poc a poc anem avançant. Anem avançant, anem posant nous programaris, anem posant noves, nous softwares a, a l'ordinador i anem, anem avançant amb els software temes tècnics. Lliure, caminem cap al software lliure sí, sí. íntegrament. I quins problemes que dona l'altre. <laughs> Molt bé, a l'altra banda tenim a la nostra companya, a la nostra amiga, la Lola, que ens ha vingut a visitar també avui. Hola, guapa, com estàs? Hola, molt bé aquí estem, a fer una miqueta de festa i xerinola. I també al seu costat, el mestre Manolo, el que no hi pot faltar, el que estira els temes de que ens despentinen, més, més suculents d'aquí del pim-pam-pum, que dius bonic. Bon vespre, penya. Doncs pues molt bé, aquí estem, de, de caloret, però però va bé perquè ja es noten les vacances, es noten les festes majors... Ja ho tenim aquí, ja, ja arriben. Ja, ja arriben, ja arriben. Després de l'agenda en, donarem, en donarem detalls, clar que sí. Molt bé, el Pim Pam Pum, per aquelles que no ho coneixeu, el programa de música combativa de Trama, amb diferents estils com el hip-hop, el punk, el rap i etc. I amb música combativa, o de vegades no tant, de vegades festiva, música antifeixista, música antiracista, música anticapitalista i bé, això comença tot seguit. La primera, em sembla que per obrir foc eh, vaig jo, mm. són el, és, avui portem un munt, un munt de novetats, que és una cosa que ens fa molta, molta patxoca aquí al programa. Sí, sí, portem, sí, sí, sí. Eh, no sé si són 8 o 9 grups o més, o 10 de, de, de nous que no havien sonat mai. Per tant, tenim, tenim agafeu les agendes, agafeu les llibretes sí, sí, i apunteu sí, sí. Que, que avui... Avui artilleria pesada. I tant, i tant que sí. Els, primer que, els primers que ens venen són els Gachamiga pa 15 és una banda d'escapung de, de Patré a l'Alacant, al País Valencià, amb amb l'Edu a la veu, el Ricard a la guitarra, el Bufill al teclat, el Pablo al baix, l'Adrià a la dolçaina, el David a l'altra dolçaina el Carl i el Carles a la bateria i el Jaume a la percuta. És un tema que està extret del seu LP homònim, Catxa Amiga pa 15 2015, el primer, el primer nom homònim d'avui, no serà l'últim no serà segur, i, i us deixo amb aquesta Flors de paper, boníssima. Adams, mi banana. amics, amiga Paquinza, benvinguts, benvingudes al Pim Pam Pum. Espectacular aquestes flors de paper. Esperem que us hagi agradat allà on estigueu, esperem que estigueu gaudint. Comença el programa, segueix, segueix el programa, Molt bé, però com es nota que, que estem de vacances, eh, ja, quasi. Sí. Això sona... Ah, no, rimes tropicals. Estiu. Rimes tropicals ens volen molt. Sí que és veritat que quan, quan fa més, més temps una miqueta pitjor, mm. tirem per coses una miqueta més també tranquil·les, però mm no, potser, no, potser una miqueta més fosques o no, sí. sé, no sé com dir-ho. No? Però sí, sí, ja... no hi ha les canciones del verano durant... Eso, eh? Clar, <laughs> en tenim les de l'hivern. Eh, pues ja, pues ja veureu, que em porto més d'una de cançó de l'estiu. Home, ja, ja m'esperava jo, com a <laughs> Molt bé, segueix el Pim Pam Pum amb la seva 162a edició, eh, segueix el, el Manolo en aquest cas, que m'agafa el relleu. Doncs pues mira, segueixo, eh, porto un grup que, que també s'estrena, que, que l'he descobert i he pensat, hòstia, mira, aquest grup eh, el podria haver portat els de la Mamba Negra, i igual aquest tema no, però, però un altre sí. Són els Estalla Estalla, des de Buenos Aires, i porto, bueno, és un grup de d'esca, de tu un tema que es diu Esca del, del Trabajador i, i ja veureu, també tropical per, per aquest estiu. Ahí va. Venga, Esca. Estalla, estalla, diga esta canción. Ya solo es aquesta ja està estrenant-se avui al Pim Pam. Guapíssima, guapíssima, ben escaquejada, ben tranquil·leta també per començar, realment sembla una, una cançó de, de la gent de la Bamba que, sí, sí. que fa una micro dèiem que, que d'ençà que vam fer el, el tour, el Trama on tour, que es va fer una connexió molt guapa i re, realment hem, hem tingut influències de, de la gent de, de la Mamba i també del BCO i esperem que ells també les hagin tingut de, de nosaltres. Esperem que, que, que facin programa d'aquí poc. I tant. <laughs> bueno, jo crec que per el que em van dir que, que ja deu per, per la, ja per, per, per la temporada següent. Sí. Bueno, ah, bueno. Bé. Eh, en tot cas, eh, queda pendent un, un altre on tour, eh, aquesta vegada pels Països Catalans. Faria molta que feu un radiotrama via Països Catalans. Bueno, tot, tot ho farem, tot ho farem. <laughs> seguim amb més, amb més música de la guapa, seguim començant. Ara aquí comences el Ricky, que dius guapo? Vinga, va, porto el meu primer tema. Ara porto, importo des de Terrassa. Bé. De amics d'amics, no? He, he descobert una penya que fa hip-hop és el, un col·lectiu, em sembla que és un Mala Raça. Mala Raça, que guai. Hòstia. Sí. I un dels membres del col·lectiu és el Marius FM, no és el Marius Intente. No és l'Inte. No, és el... el, el Marius Ma, FM. Mar Mar Marcus, el Marcus, Marcus FM. Marcus Aquest FM. és col·lega meu. Ah, sí? Sí o no? Estudia amb mi, sí. <laughs> Ah, mira. <laughs> sí, sí. I, però no l'has portat. El món és un mocador. No jo, portat, jo no, no l'he portat. Jo no. No, llavors sí que s'estrena. Llavors sí que s'estrena. Aquest és el que va fer el tema aquell del, del 15M no me'n recordo com es deia. Toma eh. la calle, potser, Toma potser la calle, aquesta. sí. Pues mira, pues és la que porto. Ah, sí? Pues ja li has sí. trepitjat. Mira, <laughs> no, però no, no, m'han trepitjat. Eh? Jo no l'he portat, no l'he portat. <laughs> pues res, pues aquesta, Toma la calle i ja veureu que... Olé. Poden canya aquí, vinga. Canya de la bona. Toma la lucha por tus derechos, toma la calle, se fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, se fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, toma la calle, toma, toma, toma, toma la calle, luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres políticos cumplan sus deberes, que rebajen sus sueldos, que escuchen al pueblo. Demasiada corrupción hay todavía en este juego, estamos hasta los huevos, hasta los ovarios. No genera nuevo empleo y joden nuestros salarios. Lo llaman democracia y es todo lo contrario. Que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. No, que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. No, toma la calle. la calle. Lucha Toma por tus derechos calle, se fuerte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia toma la calle. Lucha por tus derechos, toma la calle. deporte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia. Esta democracia es realidad ficticia. Con millones de parados, hoy se movilizan miles ante problemas visibles. Queremos cambios posibles, hoy no somos invisibles. Nuestras voces son audibles. Luchamos con la palabra, ellos luchan con misiles. Cuando darán solución a esta maldita crisis, menos coches oficiales, al Congreso en bici, recortes en las pensiones, recortes en la educación, recórtate tú el sueldo, político cabrón. toma la calle. ¿Cómo es? Todos y todas, toma la calle. Toma la calle. Precarios, precarias, compadres y comadres, sé que unidos podemos y así tomamos las calles. Fruto de la indignación es nuestro manifiesto ante tanta corrupción de partidos y banqueros. Protesto, protesta, estamos juntos en esto. Protesta, protesta. La democracia ha muerto, no somos mercancía de políticos y bancos. Únete a la lucha si crees que puedes cambiarlo. Se ha destapado su plan, sabemos que lo hizo. No hay pan para tanto chorito. digo no hay pan para tanto chorito. digo no hay pan para tanto. lucha por tus derechos, toma la calle, se fuerte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, se fuerte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle. digo no hay pan para tantos Precarios, no hay pan para tanto compadres, no hay pan compadre para tanto chorizo. Yo, yo, yo, yo, yo sé que juntos podemos. Si crees que puedes cambiarlo, precarias, compadres y comadres, sé que juntos podemos, así tomamos las calles, fruto de la indignación, es nuestro manifiesto ante tanta corrupción de partidos y banqueros, protesto, protesta, protesta, protesta, protesta. Wow, toma la calle, de nhi Espectacular hip-hop, brutal hip-hop per, per començar el de Tecles, tirant-se-la ahir també tranquil·leta. Clar que sí, clar que sí. Guapa, tio. Molt I que bé que el cone... que fos conegut, no? És un col·lega nostre. Ja sí, podem... sí, de fet, <laughs> li envio una forta abraçada al, al Marc, no sé si ens estarà escoltant, però ja li, ja ho compartirem per Facebook, que va escriure, escoltant? va escriure aquest tema a, a classe al costat, de, de, de, la, al costat meu. Sí, Estava allà tot ratllat, en plan, buah, que demà és 15M, no sé què, perquè la feia per la mania aquesta famosa eh, dius, que, que, que va... Buah, quina anècdota més guapa. Sí, sí. Que xulo. Molt Com bé, clavem? També em sembla que ens està escoltant el, el, el Xavi Palli, el nostre amic, el nostre camarada, el nostre germà Xavi Pallicer, Borinot, una abraçada. I, bueno, i a tota la gent que s'està escoltant, Igual, una abraçadota a tota la gent directe que s'escolti. En diferit? Exactament, ja sigui més, ara, o, sí. ara o en un altre moment. Uh, segueix el pim-pam-pum, seguim endavant. Uh, ara el que ens arriben, els que ens arriben són els Itacaban, que més no venen sols. Els Itacaban, aquesta banda de Riggy Ska i Latin de, de Montcada i Reixac, d'aquí a la vora, amb l'Albert a la veu, el Pol a la bateria, el Kel al baix, el, el Pere al teclat, l'Aleix al trombó, l'Unai a la guitarra i l'Ulisses a, la a la trompeta. Com dèiem, no, no venen sols perquè eh, aquesta cançó la fan amb els Barranquillo, venen a més a més amb els Barranquillo, a la gent de, del Prat de Llobregat. Eh, és un tema zarrangano que està extret de l'LP Temerario d'aquest 2015 i s'anomena La locura, de dedicada especialíssimament a la meva estimada, a la meva companya de vida, a la meva Noelia. ¿Verdad que sí? de los que no van a más, sin tener ninguna razón. Besamos a pleno día, con y sin alevosía, que las leyes son esclavas, si se visten sin corazón, buscándole los colores a la vecina del cuarto y mis penas van bailando a su tambor. dudas desvestidas sacudiendo mi obsesión. Yo quiero ser del aire las que yo digo. Mil flores que nunca perdieron aroma. Mil noches que siempre quedaron conmigo. Tenemos la fuerza que tiene el olvido. Damos sentencias a sueños perdidos. Tú y yo somos viento creciendo en el M'encanta la teva bogeria, Noelia. <laughs> molt guapa, molt guapa. El tema zarrangano del Zita Cabana amb els Barranquillo, la locura. Em torna boja aquesta cançó, igual que la Noelia. Uh, més música combativa, segueix el Pim Pam Pum, uh, segueix el programa de música combativa, seguim en directe aquí als estudis de Can Capablanca. Manolo, què? Què, què ens portes? Vinga, va, seguim. Estic una mica així com... perquè vinc corrents de... Has fet, has fet un sprint per, per he portar... He fet un sprint. Que viures. Sí, i, i, però, bueno, però ho farem igual. Porto un grup de, de hip-hop, que són el, els Comuna 4, un nou descobriment. Eh, no marxo gaire lluny perquè també són, són argentins i porto un tema que es diu Verdadero Delincuente, que, que ja veureu, un estil de, de hip-hop així diferent. Bueno. Anem-hi, anem-hi. Catem-ho! Uh -huh. Pública Popular de la Boca, LBC Record. No! Sí. dio esta semana como un trueno. La 9 sonó en la madrugada. Todos los vecinos salieron a la ventana porque el ruido los hizo saltar a todos de la cama. Eran los y corriendo un pibe del barrio que por escapar trepa los techos el vecindario. Y como un gato en la noche tuvo suerte porque el zumbido de esa bala es el silbido de la muerte. Pero el otro día fue diferente. Eran cuatro patrulleros en la vereda de enfrente. 30 policías la policía, agarró uno de los pibes se dio una paliza. Que Dios me libre, todos los vecinos miraban y no callaban, gritaban, él es un pibe, no le peguen así. Mientras la brigada daba como si fueran genocidas nazi. Yo lo vi a los ratis, estaban todos duros, te lo aseguro, sus ojos eran como dos putos huevos duros. ¿Vos crees, Matri, que con estos nuevos ratis vas a estar muy seguro? Yo no, te lo aseguro. Esto es cosa de todos los días. En la atrás ni va para adelante y vos paseándote tranquilo con tu fierro caliente donde tenés la mente estás seguro que no hay vida que la mente vos sos un insolente y el verdadero delincuente la pipa caliente de lástima la boca y el que le toca le toca así que su maleza otra que no hay prevención no hay educación y los pibes de la calle siguen esta cruel situación camisa portiva, portiva, rata puntero de Paco. Vos de los ratis te pusiste el mismo saco, la misma gorra, la misma camisa. Falta que te sientes con ellos a tomar tiza, portiva. Portiva. als Comuna 4 desde desde Buenos Aires. No sé si a casa ho haureu escoltat millor que aquí, porque se sentía molt, la veo y la música molt poc. Sí que la, l'arxiu tenia poca qualitat, però suposo, bueno, espero que, que a casa ho, els, ho hagueu escoltat millor. Amb els cascos se sentia sí. prou, prou bé, però sí. sí, sí que és veritat que... Ben guapa, per això, la base, i sí, sí que és veritat que era una proposta una miqueta eh, arriscada, sí. però, <laughs> però déu nhi tampoc callava bueno, el tio, eh? li anava fotent, no, no. li anava fotent i ben guapa. Músiques combatives, lletres punyents, molt guapa, molt guapa la, la proposta del mestre, del mestre Manolo, a veure, continua ara, el pim-pam-pum. A veure ara què ens ve, no? A veure, jo... em <laughs> sembla que hi ha un canvi de eh, registre eh, sí, sí, sobtat. És, un, és una prova, és una prova, a veure què passa, que, com respon l'audiència, els companys de taula. He trobat un, un recopilatori que es diu... Bueno, un tributo punky a Metallica. Wow uns quants grups, fa, versionen bueno, uns quants llargs. Versionen... Metallica al pim-pam-pum? Metallica al pim-pam-pum, però a lo punky. M'agrada, tio, encara punky. més. De fet, eh, la versió és de... A veure com es diu... Vice Squad, Vice Squad és sí. punk dels anys 70-80, punk hardcore, no? De... O no sí, sé, són... punk rock, punk hardcore, no sé. Sí, canta una, una, una, una dona. Una dona que té un bozarrón. Sí. sí Sí, són aquests que ten tenien un, un disc amb els... Aquests que, que anaven pintats així, així com, de, com de pallasso, ara no recordo com es diuen. També anglesos d'aquesta època, els... Ah. De, sí, no, de no, Addicts. No, no. De Addicts. No, de jo tinc un, un, un disc que, que és compartit. És un, és un split. Ah, de Addicts i els Vice Squad aquest. Sí. Caram, caram, caram. Menys mal que de vegades un, un calla algunes coses que ha dit, perquè quan estic anant pintats, el primer que m'ha vingut al cap era Kiss, clar. Sí, sí. <laughs> Metàl·lic. Jo he dit Slipknot, sí, vull dir... <laughs> Bene, bene. Així va la cosa aquí al pim-pam-pum. doncs calla. Eh? Bueno, bueno, pues això, pues aquesta penya, els Vice Squad, versionen un temacle com és eh, Enter Sadman, de uh. Metallica, uh, i a veure, que la disfruteu. Tema zarrangano. déu nhi Brutal, eh, aquesta versió. Versionaca, en tota norma. He de dir que dubtava entre portar la versió d'una altra gent del Nothing Else Matters, però crec que l'he encertat. Hòstia, Això ja és un temacle que, que fa goig. Que fa goig. Déu-n'hi-do, déu nhi déu anaven ahir tupa la tupa i... Sí, sí, a mi... Una combinació explosiva. A més, a mi m'ha bon sorprès perquè els Vice Squad jo els he escoltat, però clar, suposo que aquest tribut està gravat de puta mare i així, però Clar, el seu jo, és més jo, garajero. Clar, jo el que havia escoltat no? és més això, però hòstia, és un tema que és brutal, eh? Déu-n'hi-do, déu nhi déu com se la tirava el mestre Tecles fent pujar el pa, despentinant-nos una miqueta. Això continua endavant, ara una altra banda que arriba de nou, que arriba de nou aquí al Pim Pam Pum, a la 162a edició, són els Antídot, la banda d'esca rock de Berga, amb el Miquel a la bateria, el Marc al baix, el Xavi a la guitarra, el Jordi al teclat, el Pere al saxo alt, el Joan al saxo tenor, el Jordi i el Guillem a les trompetes i el Xavi a la veu. Uh, és un tema extret de l'LP Irripipum del 2013 que he tingut la, la sort de trobar-me uh, recentment. No és l'única que portarem d'aquesta banda ni d'aquest LP, que és un gran gran LP, aquest Irripipum del 2013. I aquest, és, uh, aquest tema és un tema que ens encanta, que s'anomena Anari. Anari, Anari, penya! coming soon. Molt bé, penya, doncs com que arribem a l'equador del Pim Pam Pum, donarem pas a la secció informativa del programa, donarem pas a l'agenda de, del Pim Pam. El primer acte són, és una jornada, Gràcia Barrio Viu, Construïm Alternatives, eh, Habitatge i Sobirania, i Sobirania Residencial, serà divendres demà mateix, 26 de juny, a les 7 de la tarda a la plaça del Treball, amb membres de l'habitatge alliberat Leila Jalet, eh, Urimari Bustillos, de la PAC Sabadell, eh, i després sopar popular i festa amb la, amb la gent de la Mamba Negra, els nostres companys d'aquí de, de la ràdio, un altre dels programes que, que estan aquí a, a Ràdio Trama, tot això organitzat per la gent de Ran Sabadell Centre Sud. El següent acte de l'agenda, la, el 26 de juny, també eh, demà, demà, demà mateix, primeres jornades de treball a l'Obrera, el nou centre social sabadellenc, que a partir de les 10 i fins a les 2 hi haurà feina a currar Eh, de les dues a les 4 hi haurà dinar popular i de les 4 fins a les 7 a seguir corrant. A més a més, a les 8 hi haurà assemblea oberta i seran benvingudes tota mena de recursos per l'adequació, especialment material de pintura i neteja. L'Obrera, que és a l'Avinguda Barberà eh, 142 i que, i que demà mateix fa les primeres jornades de treball. Més actes de l'agenda, en aquest cas la campanya 8 anys de presó per fer vaga eh, pel treball digne. Absolució, Absolució Roger i Mercader, la mana que els va parir, que els volen fotre el tarego als col·legues. Són uns amics i això sí que no. O sigui, si, si el Roger i el Mercader van a la presó, eh, eh, ens aixequem en peu de guerra segur. Grup de suport del 29M, el divendres eh, convoca, eh, el divendres 26, convoca a la plaça Orfila de Sant Andreu a les 7 i mitja de la tarda, concentració solidària, i dimarts 30 de, de juny a la ciutat de la injustícia, a partir de les 11, concentració, i a les 11.45 eh, el judici. Absolució, vaguistes, 29M. Els volem, els volem sense càrrecs i els volem ja. El següent acte dins dels, dins dels actes organitzats pel 28 de juny, alliberament de l'LGTBI. El 27 de juny hi haurà acte polític, eh, columna juvenil, a, a partir de les 18 a la plaça Urquinaona, cap a la manifestació que serà a les 6 i mitja a plaça Universitat. Som així, el meu cos, el meu camp de batalla. Estimem com volem. No, no ens faran enrere. Estimem com volem, és el nostre cos i fotrem el que ens dongui la gana. No ens faran callar. Uh, el següent acte de l'agenda, uh, aquest del més lúdic i del més suculent, és la Festa Major Alternativa de Sant Cugat, capital del pecat, als jardins de la penya Regalèsia, del 26 al 28 de juny, amb el veïnat, Crim, el Diluvi, Insert Show, Lágrimas de Sangre, Black Up uh, eh, Zone, uh, Ghost Trip, Pupiles Ninja, Zapato en Cordón, Carabassa, PD, Anti uh, PD Antígones, uh, Smarks City i un munt d'activitats. Vale? Uh, això les festes majors alternatives de, de Sant Cugat del 26 al 28 de juny. I un altre acte del més suculent, també diumenge 28 de, 28 de juny, al Casal Popular i Cultural al Buirac, al carrer Torrent número 48 de Cerdanyola, a partir de les 7 de la tarda, eh, Dati Cuenta presenta eh, la projecció del documental Temps de Can Vies, Ciutat, Autogestió i Conflicte. Eh, bueno, un, un documental al voltant de, de, tota, de tots els fets que han hagut que han, que han passat al voltant de Canvies i que també té, té molt, molt bona pinta. El diumenge a les 7 a, a, al Buidac. Eh, el següent acte, aquest també un acte indefallible, un acte que estarem sí o sí, la Festa Major de Barberà del Vallès, l'Espai Jove 2015, del 3 al 5 de juliol, a, a parc, al Parc de Can Serra. Comencen els actes el divendres 26 de juny, amb, amb Correbars, a partir de les 7 i mitja, a la plaça de la Vila. Uh, després uh, hi haurà, durant divendres i dissabte, hi haurà ruta de la tapa a l'espai a l'Espai Jove, amb quatre tapes i quatre canyes uh, de la cervesa Pitecus, cervesa artesanal uh, barbarensa, de Barberà del Vallès. Uh, els actes uh, continuen, en, o comencen millor dit, el divendres, amb el tret de sortida del pregó i l'espectacle de foc, i a partir de les 10 i mitja hi haurà concerts amb la barraca, de, de, de Shanking Gambles, uh, Always Drinking Marching Band i DJ uh, Chibi. DJ Chibi. El, el dissabte, mm, a partir de les dues, dinar popular, a les 5 jocs d'aigua i a les 10 i mitja concerts amb Exilio, Les Absentes, Dream Hunters i DJ The Media Players eh, <laughs> de Mosset, que grans que són, de Media Players, els companys de Barberà. I diumenge, diumenge també a partir de les 6 de la tarda, taller d'autodefensa feminista a càrrec de Mary Gamiz i, i un acompanyant, a les 7 eh, escala, escala birres i a les 10 espectacles amb combo jove de, de Barberà, Paranoia, Caòtics eh, Circus i a partir de les 12 concert amb els Mateòlica i los MDMR i Jam eh, Hits de de Town amb la seva Jam Session. Més actes de l'agenda, en aquest cas el 3 de juliol a la plaça de la Creu Alta. Som Amèrica Llatina, a partir de les 8 i mitja, la solidaritat, la lluita i l'exili dels pobles llatinoamericans, eh, acte amb poesia i, i música. A les 10 hi haurà sopar popular al carrer eh, amb tapes i racions i, i a les 10 i mitja nit de salsa i mojitos. Uh, això, com dèiem, està organitzat pel Talleret, al Casal Popular de la Creolta, per tant serà el Talleret, al Casal Popular de la Creolta i organitza també la gent d'Arran, uh, eh, Sabell Creolta Nord. Uh, més actes de l'agenda, aquest ja és l'últim, venia carregadeta, la vetllada contra el feixisme, que es portarà a terme el 10 de juliol a la plaça Pompeu Fabra, al barri de Torre Guitar, aquí a Sabadell, a partir de les 7 de la tarda, present, passat, present de, passat i present del feixisme, a càrrec d'Arnau Rojas, presentació del llibre L'Alcorà, el Temple i el Sol, refugiats i refugiades de Síria al Líban, a càrrec de Carlota Codina i Stefan Bujalla, uh, eh, a Buifadel. Repressió a l'antifeixisme, amb Sergi, eh, antifeixista condemnat a 3 anys de presó, i a les 9 i mitja sopar popular amb, amb els pèdies de la Mama Negra, amb ràdio en directe, mira, potser faran, potser faran programa i tot, i a les 10 i mitja cercavila antifa amb les bruixes del nord. I a més a més, a les 10 i mitja hi haurà concerts eh, fins a les dues amb Saba de Ràbia, eh, Juan Jazz i Marcus FM, que abans s'ha sonat aquí al, al, al programa, el Marcus FM, molt bé, molt bé. i DJ One Bass i algun PD més. Tot això, com dèiem, a la plaça Pompeu Fabra, el 10 de juliol, eh, organitzat per la gent de Bruixes del Nord, Arran i Corrent Roig. I fins aquí l'agenda del programa. Aquest era l'últim acte que portàvem. Continua el pim-pam-pum. Eh, T'ho has currat avui. Sí, sí. nodrideta, però ben guapos, doncs és que eh, s'havien de dir. Un munt de concerts, un munt d'actes molt interessants. I segur que han quedat al tinter, segur. Segur, és que ara quan s'acosta el caloret del verà... Lo caloré! Això, això es dispara, no? I tant. Molt bé, doncs això continua, la 162a edició continua, ara em sembla que és el Manol el que torna a obrir foc. Sí, continua. Això ja, ja passa de la meitat i per tant... I per tant ara ja anem, anem més fortes, ah, sí. I anirem. Abans de tirar el tema, m'agradaria recordar, com que la setmana passada no vam fer programa, no vam podem comentar, però bueno, ho, ho podem comentar, a més tu has dit alguna de la, de la vaga general i així, mm. I, i, i també tenim un altre company que fa una setmana, em sembla, el van ficar al, al, al Taleu, és, és, és l'Alfon, eh, que la puta, la maleïda Audiència Nacional Vergonya. al, al final l'ha empresonat. Esperem que, que estigui lliure i, i per aquí d'aquí poc. I, és una puta vergonya que hi hagi aquest doble recer de la justícia per uns i per, i per unes altres. O sigui, aquest xaval no només han posat al talego, és que a més hem hagut de, hem hagut de reclamar perquè el volien fotre amb, 12, amb 11 nazis del frente. Sí, sí, clar, és fills que a més això... Puta, tio, o sigui, ah, o sigui, fills de puta, en fi. Sí, a, a més està en un règim FIES que... Sí, sí, sub, 5, supercontrol. 5, que, que, que a més està juntament pues, amb penya així, no? amb, amb nazis... Vull dir que... En bueno. fi, llibertat per l'Alfon i per totes les represaliades, clar que sí. Llavors, seguint, eh, mireu, em tiro un tema que, que abans ha comentat l'Isma d'un grup que tocaran la setmana que ve a, a una festa major que hi ha per aquí a prop, que és una festassa del Copón, que és a la festa major de, de, de Barberà, de, de, del meu poble, que em vulgui conèixer estaré allà de 8 allà del matí a 8 del matí del dia següent, tots els dies, <laughs> i, i res, porto els Dream Hunters, que els podrem escoltar allà en directe el, el, el dissabte. És aquest grup de, de Celtic Punk Rock, de, des de Cabrera i al, i al Prat de, de, de Llobregat. I res, porto un tema que es diu Fucking Cops i, i ahir va Fucking Cops per, per l'Alfon. Tremenda, tremenda. Fucking Cops dels Dropkick Murphins que podreu escoltar <laughs> dissabte que ve. A Dropkick Murphins. Estàvem aquí dient influències. No, Dream Hunters, que els podreu Dream escoltar Hunters. a la festa major de, de Barberà la setmana que ve. Em sembla que és el dissabte dia 4 i bueno... No són els nostres, però estarem. ho semblen, eh? Sí, són molt bons i són d'aquí mateix. Quina festa guapa. us espera Barberà amb aquesta Festimbolo, penya? Festimbolo de, de 3 dies, no, de 4 dies, perquè això de, heu canviat el format, s'ha canviat el format del, del Correbars, diria, que abans anava dins de, sí, dels i ara... dies de festa, i ara s'ha tret un dia, una sí. setmaneta abans. Dijous ja estarem per allà muntant barraques i així, ja claro. serà com, com em sembla, festa. Em sembla molt bona iniciativa. Com aquesta. van fer a Cerdanyola no? fa, fa sí, quants sí. anys, no sé sí. si s'ha extès més això? Està... Bueno, perquè o sigui, està guai eh, que t'arribi la gent tota tocada, però en realitat mm, si ja t'arriba tota tocada... No, i és, també bueno, és la manera que l'organització també el pugui disfrutar sí, per Sí, sí, sí, perquè és un sí. percal, perquè sí. tu estàs allà muntant arribar... i així has de llogar a penya perquè vagi al correbar... És això, bueno. bàsicament és això, arribar i, i que t'hagis de fotre tota, mm. tota la sessió de, de la festa com a tal, és molt sí. millor fer el correbars per una banda i, i l'altra per l'altra. Molt bé, continua aquesta 162a edició, això no s'atura, això s'embala, millor dit. Això s'embala perquè arriba la secció d'Espeina. Uh, Vinga! Yeah! Vinga! Os vais a enterar. Vinga, una altra estrena. Jo avui porto tot estrenes. Són... De fet, no són grups que no hagi portat però que ja conegués, és que directament els he conegut aquesta setmana per, per fer el programa. He estat sí. buscant, buscant, buscant i he trobat tantes coses que, pam, programa pam. sencer d'estrenes. <laughs> Molt bé, molt bé. A mi em mola, Cacho, això. Sé que a l'audiència li agrada que sonin temes també més coneguts i tal, però bueno, escolta, que aquí ah, oh, s'ha de combinar, s'ha de combinar. Val. Pues per inaugurar la, el dia d'avui la secció d'Espeina porta un grup que es diu Lockhull, L-O-K-H-U-L. Lockhull. Sona bé, sona bé. <laughs> ja, ja sonen a lo, que, és, a lo que van. És típic de... Seria un nom com per, per, per Manolo, no? Podríem dir. Els dos últims temes, deies, de Polònia, Sí. No, no, així, així el, el nom us el podeu imaginar. Cool, eh, des del seu EP La Muerte... <laughs> a muerte! I a muerte, nen! El tema es diu Hay, demas hay demasiadas cosas en juego. Però ja veureu que també són bipol... O sigui... La, recordeu la frase. <laughs> No, no entenc de la missa a la meitat. Sí. Pues això, ja veureu. déu nhi Si, si és breu és millor de vegades, no? Sí, que diuen... sí, sí, el hardcore i el tema. Us <laughs> heu quedat amb, amb la frase de, del Ricky, no? De, sí, de la missa de la, missa de la meitat. O sigui, n'hi havia un que se l'entenia perfectament i l'altre que no se l'entenia una merda, digues el que digues. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Mira, pues... <laughs> és el que té la secció d'Espena, eh, tu. Estàvem Trobes aquí unes coses que, que, és massa, que és massa. Estàvem fent unes risses aquí amb, amb la cançó, déu nhi déu nhi Molt guapa, molt guapa la proposta del Vestre Tecles, tirant-se-la, com sempre, tirant aquí el d'Espene. Jo em sembla que te les veuré perquè, perquè porto la vena, aquesta banda clar de sí, Green Core. Això, sí. És una banda també d'amics perquè són de Ripo, perquè hi ha el Marc Padró, el Brujo, que és un, és un gran col·lega, a la veu, hi ha el Vicentito, al baix, hi ha l'Oso, que ara és alcalde, però que toca la guitarra, i que, <laughs> hi ha el Frank, que ara és regidor i, i que toca la bataca. Però, bueno, que la cosa és així. Porto un tema zarrangano de, de la seva manqueta, crec que, que es diu Retrógrats. A veure si ho enteneu. Yeah. Retrògrats, en aquest cas de la missa no t'has enterat d'una merda. <laughs> Va, va, va! <laughs> El fucking brujo a lo, ping, a lo pingu, no? reventant els timpans de tot Déu i la gent de la vena partint la pan aquí al pim-pam-pum déu nhi Excel·lent que hagin vingut aquesta aquí. Aquesta gent, eh, saps si continuem? Perquè jo vaig escoltar el seu primer treball, però no sé si... Toquen molt segon... poc, però no sé si encara hi són. Jo crec que és, de, és molt de tant en quant, si els hi diuen, jo crec que sí, però mm. tampoc ho, tampoc ho Però treure, ho treure material nou no, no, no et consta, no? No, no em consta. Fa, fa temps que no. Bueno, en tot cas, demanem concert de, de, de punk hardcore a l'Ajuntament de, de Ripo, enmig del ple, <laughs> per acabar... Cercedilla i la vena, no? <laughs> Vinga. <laughs> Clar que sí. Molaria, molaria. Interessant, interessant. Pel xiringo d'aquest any, molaria. <laughs> molt bé, molt bé. Doncs més música combativa, la 162ena, que, que ja no galopa, ja comença a baixar, però encara no, no tant. Hòstia, Ara, avui, el... avui m'ho heu posat xungo, eh? Em sembla que m'heu m'heu passat per davant un, una mica, eh? perquè el, el grup que porto després portaré un parell que són polacos i que, i que sí, però, I que però aquests, eh, bueno, ja, ja veurem, li fotran tralla, però hòstia, és que us heu fotut uns temes aquí que, bueno, tampoc, que a veure, Tres eh? seguides tampoc no calia, eh, no? Que pot ser el... <laughs> Sí, perquè igual si no la penya comença a entrar com, sí. com això, en epilèpsia això a casa. Mare i diu. Això ma mare m'ho diu, això ma mare m'ho diu, està bé, però a vegades que ja pones algunes... <laughs> és veritat, mama, si ens escoltes un patonar. Bueno, pues, pues perquè us si relaxeu... Si no s'ha la ràdio... <laughs> Bueno, perquè, perquè ens relaxem una mica, porto el, el sonido de la metralla des de, des Irunya, un grup de, de punk rock. Porto un tema que és de, em sembla que és el seu únic àlbum del 2014 que es diu Ningún títere con cabeza. Ai. I porto un tema que és gairebé homònim, no és homònim del tot, perquè es diu Tras el sonido de la metralla. Mm. I, i, a, i a veure aquesta metralla com, com sona. I que no en quedi ni un. upa, i eh, déu nhi encara queda una miqueta, però no ens enganxa el toro en aquesta ocasió, ja, ja prou ho ha fet abans. <laughs> amb, bueno, que, què us ha semblat? Era... Ben guapa, ben guapa. Ben, ben guapa era diferent. Ben guapa, ben... El, el Ricky deia que, que igual ja havia sonat, no? Sí, crec que la vaig portar jo, però ja fa, ja fa mm -hmm. catxo, ja fa catxo. Sí, sí. No, I a més val la pena tornar a escoltar, que això no, no repetim gaire, però, però tant en quant sempre també, de gust. també agrada. I tant que I més si són temazos així. Molt bé, més música combativa, això no s'atura, seguim endavant. I ara vaig jo, i ara vaig jo. Una altra estrena, avui tot són estrenes. El grup es diu Gente Tòxica. <laughs> és que a vegades els noms, tio, déu, déu nhi el, el, és la seva demo, no té nom, deu ser el primer treball que devien enregistrar. Sí. I el tema es diu Cosmopolis. I ja veureu que també... Trajeta de la bona. Avui he vingut molt, molt alegre. No endurecerà. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Estamos hablando de apocalipsis. <laughs> digo chicha. Ueu. pues ahí, ahí va, chicha de la bona. Ben guapa, ben guapa, sí. enganxada a toro, no sé sí, si s'ha bueno. notat, però bueno, és, és una rere l'altra. Avui, és que té la xitxa de la bona. Eh? d'aquí perjudicades. T'emociones i després s'acaba de cop. Clar, no? és com... Sí. Abundera. Cabondera. molt bé, molt guapa també la proposta, rapideta, se'ns ha acabat inclús abans de, del que esperàvem. Uh, segueix el programa, segueix la 162a edició del Pim Pam Pum, en aquest cas ens venen a, a veure, ens venen a fer-se fer -se sentir els Street Dogs, aquesta banda de punk de Boston, als Estats Units, amb el Mickey, amb el Mike a les veus, perdó, el Johnny al baix, el Marcus i el Lenny a les guitares i el Pete a la bataca. És un tema que està extret del seu cinquè LP homònim, com ells mateixos, Strict Dogs, que va sortir el 2010 i que s'anomena Fighter. as I go. Street Dogs, també benvinguts, benvingudes aquí al Pim Pam Pum, amb els Street Dogs, que és la primera vegada que, que passen per aquí, una altra, una altra banda novella que, que ens ve a veure, no són novells perquè si els veieu són penya així a granadeta, però... Són estrena per però, nosaltres. Però molt bona, molt bona pinta i, i allà se seguirem, una estrena per nosaltres, clar que sí. Més oh. música combativa eh, fa molta, molta, molta, molta baixada això. Això comença... Oh, sí, sí, eh, però bueno... Però bueno, encara, encara ens queda... Sí, encara? Alguns temilles més. Encara sí? sí? Bueno, sí. cap on camina, doncs. Em sembla que vaig jo i, i ara sí, ara ja sí que em tiro al meu primer despeine. qui, eh? Pols qui. <laughs> Porto aquest grup de punk hardcore des de Varsovia. Varsovia. I són el, el, el, yeah. el Sentidotum. Abans hem tingut el, el Sentidut, ara tenim el Sentidotum. <laughs> i porto un tema que es diu Polski Raj, ja, ja veureu, que és el meu primer d'Espanya, de, aquest és el, el més suavet. Aquest el nom és fàcil. Sí. Bueno. Dale. <laughs> Dale. espantar, Tio. Pa, tio, clar. Jo aquí mirant els botanets i... Bum! <laughs> No, ha molat, ha molat, eh? I anaven, i anaven tupa a tupa sí, sí. avant i popolo. Que... S'ha de dir que... Mm, bueno, he de dir que m'encanten els grups aquests de punk hardcore alemanys i polonesos i així que, que canten dones perquè sí. li foten una tralla, ja. tenen unes veus... I la, exactament, la veu és superguapa. Sí, la veu sí. així desgarrada de noia... Brutal, brutal, brutal la proposta, com sempre, del mestre Tecles. Uh, no, mes, mestre... No, el mestre Manolo, perdó. El mestre Manolo, perquè et mirava tu. És que ja me, me, me cruzo. Ja estem aquí. Cruzo. Sí, sí, sí, fa, estem. baixada, fa baixada, fa baixada. Fa baixada, Quan queda? Què queda? A mi em queda dos temes. Dos temes. A mi em queda un... I a mi un. Vale, pues, em sembla... Aleshores, evidentment, has, has d'anar tu. A veure, no? Va jo. <laughs> per eliminació. Suma, resta i va jo. Clar que sí. Així anem ja, família. No sé on esteu, eh, però aquí estem a gustito. <laughs> Jo obro secció, la meva, una secció que m'agrada molt fer-la últimament, que és un split. Oh, els Disco, disc compartit. Aquests discos Sí, sí. compartits que tan, tanta patxoca fan. Jo no porto ni antídot ni antídotum. Lo que- més similar que porto és Los Monjo <laughs> i una espina infantil. Espina infantil, sempre ha sigut un gran antídot Aspirina infantil. de, de petits i grans, de petites i grans. Sí, sí, és així. Mm. Pues els primers són els, Los Monjo, que també que en també... alguna època han sigut el remei que hi havia. I havien sonat? Crec que no, tot, tot estrenes. Tot, tot estrenes, eh? Vinc, vinc de dalt a vall. farcit d'estrenes. Tu di que sí, clar que sí. Tant Los Monjo com l'altre grup que vindrà després. I què fan aquesta colla? Infantil. Pues bueno, un punt... <laughs> tu pots imaginar, no? Em podries sí, dir. Sí, sí. A més, em sou una mica garajero. Però bé. Bueno. Som-hi, doncs. bé, bé, bé. Ens agrada. Bé. Sí, pues mira, los primeros que van son Los Monjo y el subtema es diu No hay solución. Ahora me mateix no Va, som-hi, Espera, a ver. No hay salvación, no hay solución. solución. <laughs> No hay solución. Garajero, pero en propiedad. sonaba Sí, garajero, pero sí, sí. en se Encara ens estem <laughs> descollonant d'això. Hoy teclas fuera de micro, tremendo, tremenda canción y, <laughs> y tremendo fuera de micro que acabem de marcar. Eh, abans ho dèiem també, no? que, que si no ens enteneu molt, el millor que podeu fer és fotre-vos una birreta així rapideta i alguna cosa així de fumar també rapideta i segur que entreu una mica més en Ja veureu com, ja veureu com, com ens enteneu més. Tot s'entén llavors. Tot s'entén, tot baixa quadra. molt, baixa molt, baixa, caiguda lliure ja podríem dir, això ja és un... Sí, l'última ràfaga. Pràcticament és el aterrizatge. <laughs> Qui va? tu, <laughs> doncs, jo? tu mateix. Tu Vinga, mateix. jo mateix, Vinga. doncs jo mateix, mira, doncs uh, jo porto l'últim temilla i és un temilla que em fa molta il·lusió també portar perquè ja ha sonat, de fet, no és un tema que puguem dir que no ha sonat, el va portar el mestre Manolo fa, fa alguns programes, el programa que vam anar a l'Ajur, sí, sí, sí. són els uh, eh, ZSK, aquesta banda berlinesa de, de punk, uh, amb el Benny a la guitarra, el Eike al, al baix, el Yoshi a les veus, i a la guitarra i el, i el Matías a la bataca. És eh, un tema extret del seu LP e Hersford i Sache del 2013, clar, alemany. déu nhi eh? Sí, no, no, no sé ben bé com es diu això, però, però sí, alemany segur. <laughs> I bueno, eh, porta com a títol Antifascista. Stundenlangen Protesten und teilweise gewaltsamen Blockaden haben mehrere tausend Menschen heute in Dresden einen Aufmarsch von Rechtsextremen verhindert. sempre. Buah! Brutal, eh? Brutal, hòstia, brutal. Un però, però yo creo que, que vale la pena tirar que tema un tema eh? sí. sí, sí. entrat finita de Córdoba, em sembla a mi. No, no l'has fet encaixar a la secció d'Espeina? Eh? No, però, bueno, perquè sí, quasi, sí que eh? s'entén sí. bé allò de l'alerta antifeixista, per tant, s'entén algú, per tant, s'entén algú, però... Si s'entén algú, no val d'Espeina. Ahí està, ahí està. Va. Prenem nota, prenem nota. Vale. el nivell, oficialment. I el nivell per anar d'Espeina, el nivell per anar d'Espeina és alt, tio. Sí, no, no, no, no ens estem damunt. Llavors la meva d'abans era només mig d'Espeina. No? <laughs> bueno, per això, de la missa a la meitat. De la missa a la meitat. <laughs> Molt bé, penya. Ens ho passem canyona aquí. No sé si ho no sé si ho escolteu, uh, arriba a la, a la fi, arriba... Ens ho passem que... canyon, però tot s'acaba, sí, això. Sí, sí, bueno, clar. És, de, alguna és, hora hem d'anar a recollir, anar sí. cap a casa... És inevitable, si no, si no ens hi quedaríem, eh? però, però bueno no pot ser. Acaba la 162a edició del Pim Pam Pum, acaba aquesta edició tan especial que hem fet aquí als estudis de Can Capablanca. Amb moltes ganes, que sí. això de fer sí, els sí. parons aquests... No ho tenim complicat per parar perquè hem d'arribar al 200. És, és aquesta la realitat, però sempre és veritat, té raó el Riqui, que sempre que parem eh, el següent programa és una mica millor perquè has tingut com més temps de preparació i mm. tu hmm, Vens amb més, més ganes. Tu... No? Eso és, I eso tant. és. Però bueno, ja ho anirem combinant, però sí, cap al març hem de fer 200, o sigui que tindrem, tindrem feina, companys i companyes. Bé, això, això que us deia, acabarem com sempre amb un parell de temes, aquesta 162a edició, em sembla que el primer és el Riqui, el que se'l tira. Sí, doncs Ara ve la segona part de l'Split. En aquest cas venen els Aspirina Infantil. <laughs> Antídot. I el seu temill es diu Recuérdalo. Molt bé. I el, I el mestre Manolo és el que s'acomiada del tot, és el que tanca el programa avui. Mireu, eh, un altre eh, Polski. Eh? M'acomiado amb un altre Polski eh, per la, ja per acabar la, la secció d'Espeine. Crec que, que aquesta serà de la secció d'Espeine perquè, si no recordo malament, no, entre no que està en, en polonès i que, i que no s'entén... No s'entenia no pues, un carajo, entra, entra. Són el, el Militia eh, una banda anarcoqueer crash band. Clar, amb els seus noms. Amb, si, Saps? Si, si I... no és perquè el nom era xungo, a més el gènere també sí, sí, ho, I... ho havia de ser. I, I res, i llavors el tema és un tema que es diu Polikha, diria, però abans no, hem, hem que descobert que, la, que la Jota és una I, llavors seria en policia. <laughs> tot quadre, també. Tot quadre. I ahí va. Molt bé, doncs, uh, penya, ha sigut un ple estar amb totes vosaltres, ha sigut un ple que ens escolteu allà on estigueu. Uh, com sempre diem, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta, penya. Bona nit.